بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله <clears throat> نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا <clears throat> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin sunna na garin tsagero a cikin karamar hukumar rimi a jihar katsina inda muke gabatar da darasi a cikin littafin nan mai albarka littafin da Imam malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala ya tattara hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda suke karantar da mu hukunce-hukunce na fiƙi shi ne littafin muwaɗa wallafar imamu malik ibn anasin imamu darin hijira rahimahullahu ta'ala to idan ba manta ba makon da ya gabata muna cikin kitabul ƙibla kuma mun tsaya ƙarshen hadisi na 462 da aka a yau za mu tashi hadisi na 463 kenan a farkon babi na biyar a cikin kitabun ƙibla ɗin a babi na biyar shi ne babu ma a fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babi na biyar a cikin kitabul ƙilla shi kuma zai magana ne akan abin da ya zo na falala dangane da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zurkani ya ce ai fi fadlis salati fihi wa anna fihi rawdatan min aljanna al-imam az ya ce abinda wannan babu zai magana a kai zai mana magana a kan falalas masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan kuma babu zai karantar da mu cewa a cikin wannan masallaci akwai wani wuri yanki da ake ce marauda wannan yanki na rauda ɗin nan min aljannati wani yanki ne daga cikin gina aljanna kamar babin da ya gabata ya yi mana magana a kan ƙibla cewa idan za a yi sallah ana kallon masallacin harin masallacin makka wannan kaɗai ya isa nuna falalar wannan masallaci da matsayinsa to shi kuma masallacin manzan Allah ina matsayinsa to shi ne sai imam malik wannan babi don shi kuma ya fito da falalar masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda muka sani a tarihi lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hijira ya bar maka ya koma madina to bayan ya isa madina ba da daɗewa ba manzan Allah ya sa harsashin gina masallacin nan aka gina wannan wuri ya zama masallacin Manzon Allah wannan masallaci tun daga lokacin da Manzon Allah ya gina shi ake raya shi da ibada har kawa inda muke A kuma mun sani saboda ci gaba na zamani an ta aikin faɗaɗa masallaci wanda yanzu masallacin ya girma sosai an faɗaɗa ɗashi an yi gine-gine da yawa a ciki wanda har yanzu dubban mutane ko miliyoyin mutane suna zuwa wannan wuri su ibada to wannan babin shine ne da zai mana magana a kansa kala yahya kala ubaidullah haddasani yahya an malikin an zaid ibn rabah wa ubaidillahi ibn abi abdullahi an abi abdullahi salman al-aghar an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala salatu fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-harama imamu na maliku ya karɓo wannan hadisin a wurin malaminsa zaid ibn raba shi ne malamin imam malik a cikin wannan hadisi mutunan madina ne kuma siƙa ne wajen malaman hadisi an ce ya rasu shekara ta ɗari da talatin da ɗaya bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wa ubaidullahi da kuma ubaidullahi shi ma almadani fiƙatun mutumin madina kuma siƙa ne shi ma a wajen malaman hadisi da haka za mu ga malaman imam malik a wannan hadisin malamai ne guda biyu ya karɓo daga zai ibn raba da kuma ubaidullahi ibn abi abdullahi su ne malamansa an abi abdullahi su kuma sun karbo daga abu abdullahi shi ne salman al'agar salman al'agar an abi hurairata shi kuma ya karbo daga malaminsa sayidina abu huraira allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatun fi masjidi haza salla a wannan masallacin nawa in ji manzan Allah khairun min alfi salatin fi ma siwahu ita tafi alkhairi sama da salla dubu a wani masallaci wanda ba shi ba salla dubu salla a masallacin manzan Allah ta ninka sallar da aka yi a wani masallaci sau dubu amma sai manzan Allah ya ce illal masjidal harama amma banda matsalacin harami na makka banda masallacin harami na makka yanzu ba mu yi sallar magrib ba nan an yi sallar magrib a masallacin manzan Allah to sallar waɗanda suka yi sallah a masallacin manzan Allah ta linka mu da muka yi sallah a nan sau dubu dubu kwana nawa kenan kwana dubu kwana nawa kenan shekara hudu zuwa uku uku zuwa hudu ko to kaga wanda ya salla biyar ya sallar yini guda tun daga asuba a zahar la'asar maghrib isha'i ya yi su a masallacin harin ta fi sallar mutu shekara uku ka ce ku? uku da wani abu to kaga wannan yana nuna falalar wannan masallaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yayi wata magana yake cewa yambagi an yi harisal musalli ala salati fil mawadi'i alladhi kana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam duna ma zida fihi ba'dahu لأن التبعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده بقوله هذا bi filafi masjidi makkata fa innahu yashmalu jami'a makkata bal sahaha an-nawawi annahu ya ummu al-harama kaza fil fath al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa idan mutum zai yi sallah a masallasa mu kanshi a masallacin manzon Allah to yace yana da kyau ya kwadaici zuwa ga yin sallah a wurin da jini ne ko yana cikin masallaci a daidai lokacin da manzan Allah yake da rai kare yi sallah a extension ƙarin da aka yi in ji imamun nawawi mun gane kun ga misali yanzu wannan masashi na nan shi ne asalin shi to nan da shekara goma ko shekara ashirin kana iya gani an ƙara masa girma haka ne to idan aka ƙara mashi girma amma area wannan wurin yanzu inda muke shine asalin ginin to kamar haka ne a zamanin manzon Allah akwai fadi area masallacin wanda yanzu wannan fadi area masallacin kun ga an faɗaɗa ta to sai shi yake cewa yi kokari ka gano ina ne fadin area masallacin a lokacin da manzon Allah yake da rai ka shiga wurin kai sallah shi yana ganin cewa in kai ne haka ne kai sallah a masallacin manzon Allah saboda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi salatun fi masjidi haza. sallah a wannan masallacin nawa kaga lokacin yana da rai kenan ko ba haka ba sai ce amma wannan saɓanin masallacin makka shi masallacin makka gaba ɗayan garin makka ta waɗansu malamai ba suka ce ana nufin harami faɗin haramin makka don haka a makka ana samun wannan falalar ta fifikon sallah ko da mutum bai yi sallah a cikin haramin ba a cikin masallacin ba kamar da zamu mu gani nan gaba amma wannan maganar ta imamun nawawi malumma da dama sun maida mashi martani cewa in dai masallacin nan ko da an ƙara masa girma a yana nan dai sunan shi masallacin manzan Allah da haka duk inda mutum ya tsaya ya sallah a cikin sa zai samu wannan fifikon sallar mun fahimta don haka yin sallah a wannan masallacin daidai yake da sallah duhu wanda aka yi a wani masallaci wanda ba shi ba amma manzan Allah ya ce banda masallacin harabi na makka to wannan ruwayar a nan ta tsaya to da ya banda masallacin harami na makka me manzon Allah yake nufi shi masallacin harami na makka sallah a cikin ta fi na madina ko ko ba kai na madina ba ita ba. akwai maganganun malamai da dama amma akwai hadisi wanda ya raba gargama wanda hadisi ne kai tsaye wanda aka samo daga jabir ibn abdullah ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikinsa yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masu siwahu illal masjidal haram, wa salatun fi masjidil harami khairun min mi'ati alfi salatin fi masu siwahu manzo Allah ce sallah a masallaci na yafi sallar da ake a wani masallaci sau dubu amma banda masallacin harami na makka sai manzo Allah ce shi masallacin harami na makka sallar da aka yi tafi sallar da aka yi a wani masallaci wanda ba shi ba sau dubu ɗari sau dubu ɗari da aka sallar da aka yi ta magrib a masallacin harami na makka ta fi sallar da aka yi a wani masallaci ko ba ina yake a duniya sau dubu ɗari mun fahimta wannan kuma yana ƙarƙashin ƙa'idar ubangiji allah mai girma da ɗaukaka yakan yi halitta to a cikin halittun ubangiji yana zaɓar waɗansu ya fifita su a kan waɗansu Allah shi yake halitta ya khulqu ma yasha'u wa yaktar yana halittar abin da yaso kuma yana zaba daga cikin halittunsa ya zabi waɗansu a cikin mutane ya fifita su akan sauran mutane sune annabawa da manzanni a cikin annabawan ma sai da ya zabo waɗansu guda biyar ya fifita su akan sauran sune ulul azmi minar rusul a cikin biyar ɗinnan ya zabi guda biyu ya fifita su akan sauran su ne khalilai annabi ibrahim da manzan Allah cikin su biyu kuma ya zaɓi manzan Allah ya fifita sama da annabi ibrahim kaga ya halici mutane ya zaɓa a mala'iku ya zaɓa ya zaɓi mala'ika jibril to haka a ranaku Allah yana zaɓa ya zaɓi juma'a a ranakun mako ya zaɓi irin ranar arfa a ranakun shekara ya zaɓi Eh, ya zaɓi kwanaki kwanakin ramadana a cikin watanni ya zaɓi wata ramadana a cikin sauran watanni to a makan a wurare ma allah ya zaɓi wani wuri ya fifita shi akan wani wuri allah ya zaɓi maka ya ɗaga ta akan sauran garuruwa gaba ɗaya maka ta fi kowane gari albarka da daraja a duniya to kuma haka ya zaɓi wannan masallatai a cikin masallatai ya zaɓi masallacin harami na makka ya zaɓi masallacin manzan allah na madina ya zaɓi masallacin al'aqsa shi ne uku sauran in ka cire waɗannan masallacin guda uku to sauran masallaci duk matsayinsu ɗaya a wurin allah mun fahimta da haka duk wanda allah ta'ala ya ba iko ya je madina to daga cikin wuraren da ake zuwa akwai masallacin manzan allah don shi ma ake zuwa madina mun gane don shi ake zuwa makina shi ya sanya in an je aikin hajji wannan zuwa madina da ake bai da alaƙa da aikin hajji baya cikin aikin hajji to amma tun da mutum ya je kusa da madina ɗin wanda ya je maka ya je kusa da madina to ya kun dawo gida to sai ake sanya kai ma wannan masallacin ziyara ya je wannan masallaci ya kai mai ziyara manzan Allah ya ce ba a ƙulla gora ko a ƙulla guzuri don tafiya wani masallaci in banda masallatai guda uku na makka na madina na betul maqdis to wannan shi yasan ya sai mutum ya tashi ya tafiya takakkiya ta musamman ya tafi masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je salloli wannan shi ne manufar zuwa madina tucin da ya je madina kuma akwai sauran wurare wanda ya iya kai ziyara bayan masallacin manzan Allah akwai shi kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ziyartar shi akwai baki'a makabartar zamanin manzan Allah tana da gefen masallaci ana ziyararta akwai masallacin Quba manzo Allah yakan je masallacin Quba ana kai masa ziyara sai shahidan Uhud su ma ana kai masa ziyara waɗannan wuraren guda hudu su ne wanda ƙari akan masallacin manzo Allah in mutum ya je Madina in ya sami iko ake son ya je ya kai musu ziyara inda ake ibada ya ibada inda za a yi addu'a ya yi addu'a akwai sauran wurare amma duk sauran wuraren yawanci shari'a ba shari'a ta je musu ba waɗannan dai su ne guda hudu sauran sai dai a je yawon bude ido ko wani abu kamar haka nan ko mutum ya je ya kalli izina ko wani abu amma dai waɗannan su ne a shari'ance babu laifi idan mutum ya je madina sai ya je musu mun fahimta to qala wa haddathani an malik an khubayb ibn abdurrahman an habs ibn asim an abi ta aw an abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari rawdatin min riyadil janna wa minbari ala hawdi hadisi na gaba imamu na maliku ya karbo shi daga kubayb ibn abdurrahman kubayb ibn abdurrahman ibn yasafin al-ansari shi ma suka ne wajen malaman hadisi ya rasu shekara ta ɗari da talatin da biyu bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karɓo daga malamansa shi ne hafs ibn asim ibn umar ibn khattabi al'umari min fiƙar hafs ibn asim jikan sai na umar ran khattabi an abi hurairata shi kuma ya karɓo daga abu huraira au abi sa'id al-khudri ko kuma daga abu sa'id al-khudri mun fahimta to ibn abdur al-numari yana cewa kaza lirwatil muwatta bishakki illa ma'an ibn isa wa rauha ibn ubada faƙala an abi hurairata wa abi sa'id alal jam'i la shak ورواه عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك فقال an abi هريره وحده nan kun ga an zo da shakku an ce daga abu huraira ko daga abu sa'id al to sai ibn albar annumari kullum in ana magana muwadda ibn albar shi a surace ne a cikin muwadda saboda yawo muwadda hidimar da har yau a duniyar nan ba a sama da da ya mata wannan hidimar ba shi ne sharhuna guda biyu wanda ya ma muwadda littafi guda amma mai sharhi kala guda biyu ya yi mai a tamhid ya yi mashi al-istizkar duk sharhi ne ya yi wannan malami ɗaya amma ya sharhi in kana karanta wannan waɗansu abubuwa daban za ka ji in ka ɗauki wannan kana karanta kuma waɗansu fa'idojin za ka samu daban to wannan sharhu na guda biyu na muwaɗa har yau ba a samu wani sharhi wanda aka yi muwaɗa wanda ya kai su ba shi ibn albar annumari sai yake bayani me ya faru nan aka ce au an karɓo daga abu huraira ko kuma daga abu sa'id ake shakku to sai ya ce idan mun kalli ruwayoyin muwaɗa idan muka kalli ruwayoyin muwaɗa don shi a sharin da ya matamhid kusan duka ruwayoyin duka ruwayoyin muwaɗa ya yi aiki a kansu yana yana ɗau yana ɗaukar sai nan me aka ce nan me aka ce sai ce duk ruwayoyin muwaɗa wannan ruwayar da ke hannun mu ruwayar wace ce yaya ibn yaya al-laisi ko aka tabe to sai ce duk ruwayoyin da aka samu na muwadda haka suke ruwayowa da wannan shakku cewa daga Abu Huraira au Abu Sa'id al-Khudri sai ya ce banda ruwaya biyu akwai ruwayar Ma'an ibn Isa akwai ruwayar Rauha ibn Ubada su a ruwayoyinsu abinda suka ce an abi hurairata wa abi sa'id daga abu huraira da abu sa'id kenan shi wanda ya roto hadisin nan shi hafsu ibn asim ya roto daga sahabbai guda biyu ya roto daga abu huraira ya roto daga makarantar abu sa'id al-kudri mun fahimta kaga ba shakku ne. to haka waɗannan ruwayoyin guda biyu suka zo akwai ruwaya ta abdurrahman ibn mahaji wadda ita kuma yaro ya jaroto daga malik faƙala an abi hurairata wahadahu sai ce daga abu huraira shi kuma bai kawo abu sa'id al-kudiri ba Mun fahimta to kaga wannan ya warware mana wannan shakku za mu iya cewa daga abu daga abu huraira da abu sa'id al-kudiri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma baina baiti wa mimbari tsakanin na da mimbarina waɗansu malamai suka ce da yace ce ɗaki a nan ai ƙabari yana nufin ƙabarinsa ku duba wata mu'ujiza ta manzan Allah nan da nan sufe yake faɗa ce tsakanin ƙabarina da mimbarina kaga kamar an gaya mai a nan za a rufe shi to babu cin karo tsakanin ma baina baiti da kuma ruwa da cewa kabari babu cin karo domin ai inda aka rufe manzon Allah nan ne dakin nashi to kuma wasu malamai suka ce da yace baiti ba yana nufin duka gidan ba yana nufin wani sashe na gidansa shine dakin Aisha inda anan aka rufe shi to tsakanin wannan inda aka rufe manzon Allah ko dakin Aisha zuwa inda mumbarin sa yake din mun sani gidan manzon Allah attach yake da yake da masallaci domin daga ɗakin aisha in ka buɗe windon ɗaya akwai windon da zaka ka buɗe ɗakin aisha sai cikin masallaci har wani lokaci manzon Allah yana cikin masallaci sai ya miƙa kanshi ta ta wannan windo din sai aisha tana taje mashi kai kaga amanna suke to tsakanin wannan ɗakin tafiyar da za ka yi zuwa mimbari misali a ce can ne kofar nan kuma mambarin yake to wannan tazarar da ke nan mun gane to wani su malamai sun ta kokarin su gano zira'i nawa ne da sauran shi ne amma dai almuhim za mu kalla tsakanin abin da ya ce tsakanin ɗakin nan zuwa wannan mambarin sai manzo Allah ya ce rawdatun min riyadil janna yanki ne daga yankin aljanna wa bari ala haudi shi ko mimbari na saman tafki na yake na alkausara to anan nan malamai sun tattauna ne wannan hadisin yake nufi da ya ce tsakanin kabarinsa ko ɗakinsa da mimbarinsa duka yanzu waɗannan wuraren da aka faɗa Shi ne wurin da ake ce marauda a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wurin da ake ce marauda a suna yi mashi alama alamar da suke mashi ita rauda ɗin galibi za a ga masallacin Madina kafe ɗin da ake sanyawa cikinsa dukkanin tsanwaye ne girin ne a masallacin Makka. shi ne ke da ja ba da shi kuma jajayen kafin to daidai inda rauda ɗin yake maimakon girin ɗin kafin sai aka sa ja wurin mun gane a ina ji na madina ne ke da ja na makka yana da girin to daidai inda rauda ɗin take sai aka sa girin ɗin kafin to dama da kaga wurin daidai da inda aka sa wannan kafin ɗin to nan ne rauda idan ba ci kowa haka wurin yake a guda kawai za ka iya shiga wurin kai sallah amma kamar yanzu idan ana aikin hajji saboda masu ziyara sun zo da yawa wurin cika yake wani lokaci ma sai an yi kabin ɗin shi kamar yadda aka sa wancan abin haka su ma za a sanya sai a sanya jami'an tsaro wurin ana shiga ɗaya bayan ɗaya in wanda ke ciki sun shiga sun yi sallar lafiya sun ƙare sai su fita ta can sai kuma waɗansu shigo saboda wurin manzo Allah ya ce rawdatin min riyadil janna to kamar da nace malamai suna maganganu akai daga cikin maganganun akwai malaman da suka ce zahirin wannan hadisin haka za mu ɗauke shi abinda manzan Allah yake nufi shine wannan yankin ƙasa ɗin nan daga cikin aljanna aka yanko wannan yankin aka zo aka yi filesin ɗin sha'ada mun gane haka suka ce kamar yadda hajjar Aswad aka ce dutsen aljanna ne aka ɗauko aka zo da shi nan duniya sai aka manna jikin ɗakin ka'aba manzo Allah ya ce fari ne fat kamar nono amma saboda ba shi da ake yau da gobe jibi da gata da kuma zunuban mutane sai ya koma baki yanzu ma ake ce mashi hajjirin asuwar ake ce bakin dutse A ga asalin daga aljanna yake kamar yadda ya zo a waɗansu hadisai manzan Allah ya faɗi waɗansu ƙoramu ya ce wannan ƙoramin na aljanna ne akwai ƙoramin nil da furat da sehan da jehan duka waɗannan manzan Allah ya ce min aljannati na aljanna ne to sai suka ce a cikin hikimar sa ta shi ubangiji ta'ala ya kaddara a samu wani yanki na duniya ya zamanto akwai wani part na aljanna a wannan wurin don wannan ya zama izina ga mutane su tabbatar aljannan nan fa akwai ta wannan shi ne sun ya su kare himmatuwa wajen bauta ma Allah dan su shiga wannan aljannan to wannan shi ne maganar da wasu malamai suka faɗa dangane da wannan cewa a ma bayyana baiti wa minbari raudatin riyadil janna magana ce biyu wa alaikum na ne yawanci da a gabas ta tsakiya suke wannan nilu mun sani yana yana egypt yau ɗaya eh. wannan kuma riba ifrit ai akwai akwai wannan ya sunan shi al-furat wannan riba ifrat yake nan wuraren yankin Yaman din nan da Syria duk dai nan wuraren duka duk nan wuraren yankin suke da wannan dan dan dan zirin ba cikin ya sunan ta jaziratul arab ko kuma mu ce Gulf. yawanci duk nan wuraren suke tsakanin kasar Yaman da Bahrain da Iraki da Syria to duk nan da yankin suke waɗannan abubuwa to magana ta biyu shi ne malaman da suka ce abinda ake nufi da wannan hadisin cewa ma bayyana bai ciwa mimbari rawdatin min riyadil janna idan Iyama ta tashi wannan yanki wannan yanki tsakanin wannan wuri da ake magana Allah ta'ala zai ɗauki wannan yankin a sanya shi a cikin gidan aljanna kamar yadda wani iccen dabino wanda manzan Allah yake hawa yana hudu ba a lokacin da aka yi masallacin manzan Allah wurin da itatuwan dabino ne to daidai inda yake tsaye ya hudu ba sai aka bar wani iccen dabino sai dai aka rage mai tsawo yadda in manzan Allah ya zo hudu ba kawai sai ya taka shi sai ya tsaya bisa shi sai ya hudu ba lokacin ba mambari irin wannan ba hikima ta mambari ba ta zo ba to daga baya sai aka samu kafintoci a madina sai aka samu wani kafinta sai sassaƙa wa manzan Allah mimbari sai ya kawo manzan Allah ya ce ga mambari ka dinga hawa maimakon wannan ka san mimbari zai fi daɗin hawa akan ice ko ba haka ba to sai manzan Allah wata juma'a sai kawai ya hawa mimbari ya bar wannan kututturen icen da biyu sai kawai balle da kuka duk madina aka ce sai da aka ji kukan shi sai manzo Allah ya zo ya daha shi marwayacin ya ce yadda ka san ana lallashin jariri haka manzo Allah ya dinga taba shi yana ba yi shiru wala yi shiru ya haka <laughs> to sai da yi shiru ya ce to manzo Allah kana hawa na kana kudu ba yanzu an zo an kawo mun bari ka daina hawa na shi ne yake kuka sai manzo Allah ya ce to zaba in dawo in ci gaba da hawanka ko ko ka yadda a tada ka cikin itatuwan aljanna sai ya ce a bar shi cikin itatuwan aljanna to sai aka bar shi cikin itatuwan aljanna shi aka aka da sare shi sai manzan Allah ya ci gaba da hawa mun bari. mun gane a lokacin da yake hawa wannan iccen ne manzan Allah in ya hau sai ya dogara da sanda kun ga ai wannan kututturan ci icce ne in ka hau in ba ka dan samu spot ka rike wani abu ba kana iya haduwa to a lokacin sai yake rike sanda in yana hudu ba dan ya dan tokare ya samu support daga wannan sandan da aka yi mambari sai ya aje wannan sandan shi yasa za ga wasu limamai in sun zo suna hudu ba suna rike sanda waɗansu kuma ba sa rikewa malaman da suke rike sanda wancan abin suke kallo na lokacin manzan Allah yana hawa mambari da sanda wanda ba sa rikewa su kuma suna da fahimtar cewa ai da manzan Allah ya daina hawa ku kututturen iccen da biyu ya dawo mumbari bai rike sanda ba duk wanda aka yayi mun gane tunda duka manzan Allah ya bi to kamar ba za a tayar da wannan iccen dabino a aljanna to haka shi ma wannan yankin za a ɗauke shi a shigar da shi aljanna magana nau kenan biyu magana ta uku suka ce mujazi ne abinda manzan Allah yake nufi wannan yanki na aljanna ne shi ne in kai ibada a wurin Allah zai baka aljanna tutun da wurin ana samun aljanna sai aka kira shi da aljanna ɗin ma kawai kun fahimci wannan magana ta uku cikin ukun nan wace ta ɗan farauni yadda raunin ce ya fito a fili me yasa ta zama tana da rauni waye ce ta uku kuma sai na'am ta uku ta nan me yasa raunin ta ya fito ko me yake nuna raunin ta yawwa idan ka ce wurin in an yi ibada ana samun aljanna ai nan ba ana samun aljanna kenan ko to da nan ba ana samun to shi ba nan ya zama rauda eh a ga ya zama rauda ba so biyancin sun dan fi karfi a cikin biyun ba ta farko kuma ta fi karfi cewa wannan yankin daga aljanna aka dauko shi aka zo aka sanya shi a wannan wurin mun gane shi yasa wurin yana da muhimmanci sosai idan musulmi ya je wurin ya shiga shige ibada sallan nafila raka'a biyu ya addu'o'i sannan kuma sai ya fita kamar da na ce idan ba a aikin hajji wurin an fi samun nasuwa shige shi amma idan ana aikin hajji musamman ya to an samu kamun a fara aikin hajji lokacin yau, ji da alhazai su ya karkata zuwa madina to wurin ana samun cikowa sosai don sai kowa za a ga ana yi wajen shiga sai an yi layi kuma kana sallah ba askare yana kanka yana cewa kai sauri ka gama ka ci saboda ka fita waɗansu kuma su samu dama su shigo to amma inda mutum ya samu dama yana da kyau ya je wurin a nan wurin za a ga akwai mambarin manzan Allah wanda suka yi wanda an ce daidai wannan wurin ne manzan Allah yake dora wannan ake mambarin su din nan yake wanda manzan Allah a wannan hadisi ya ce wa mambari alal alahu wannan mambari yana yana yana saman tafki na na alkausar Allah ba mu ikon zuwa ƙala wa yi an malikin an abdullahi ibn abi bakr an abbad ibn tamim an abdullahi ibn Zaidin, al-mazini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala ma baina bai ci wa mimbari rawdatun min riyadil janna tsakanin ɗaki na da mimbari na wannan rauda ce ko wani yanki ne min riyadil janna daga yankin gidan aljanna mun yi bayani a baya wannan shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalan da ke tare da shi da kuma cewa a cikin sa akwai rauda ita ce rauda din nan da muke magana a kanta babu ma jaa fi khurujin nisa'i ila al-masajid imam malik yace wannan babin zai yi magana dangane da abin da ya zo na nassi game da zuwan mata masallaci zuwan mata masallaci a wata nuska din ya zo da almasjid maimakon masajid akwai nuska da ta zo da masjid duk ɗaya ne babu ma ja a fi korujin nisa'i ilal masjid amma a wannan nuska din da ke hannunmu ilal masajidi babin halaccin zuwan mata masallaci ƙala haddasani ya haya an malikin annahu balagahu an abdullahi ibn umar annahu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima allahi masajidan lahi wannan hadisin imam malik ya karɓo shi ta hanyar mu ya ce annahu balagahu hulabari ya zo masa an abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar isnadin ya katse kenan saboda imam malik bai riski abdullahi dan umar ba ya dai riski almajiran abdullahi dan umar irin su nafi'u irin su ibn dinarin amma shi bai ga abdullahi dan umar ba sai ya ce labari ya zo man daga abdullahi ɗan umar a ƙa'idar malaman hadisi ba ka cewa labari ya zo sai ka faɗi wanda ya baka labarin me ya sanya saboda a auna shi a gashin a karɓa hadisinsa ko ba a karɓa amma kawai ka ce labari ya zo mana baka fito da wanda ya zo maka da labarin ba ba iya ya zama majhul kenan ba a san shi ba ana san a san wane ne don a auna shi bisa sikelin malaman hadisi a ga a karɓa hadisin shi ko ba za a karɓa ba mun gane wannan ruwayar ta imamu malik a cikin muwadda ruwaya ce mun ta yanki amma imamu bukhari da imamu muslim sun sadar da ruwaya mun fahimta a ruwayar imamu muslim ruwaya ce daga zuhuri shi kuma daga salim an abihi daga babansa shine abdullahi dan umar a wani fazi kuma ya ce ruwayar nafi'u ce daga malaminsa abdullahi dan umar da haka hadisin ya inganta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima allahi manzan allah ya ce kar ku hana ima allahi bayin allah bayin allah mata mun gane in ka ce ima Allah ya kana nufin bayan Allah mata kamar yadda abid ake cewa bayan Allah maza ima Allah kuma bayan Allah mata wanda Allah ya ce kar ku hana bayan Allah mata masajidan lahi zuwa masallatai na Allah kar ku hana su to kaga wannan hadisin ya nuna cewa kar a hana mata zuwa masallaci wannan hadisin kuma sai yake nuna mana cewa mace ba za ta tafi masallaci ba sai ta nemi izini ai ana nufin in ta nemi izini ku kar ku hana su zuwa masallaci ku da aka nemi izinin zuwa masallacin a wurinku. ita kawai mace tana neman izini ne ko dai wajen mijinta ko wurin iyayenta mun gane duk wanda matar shi tace za a ni masallaci manzala ce kare halata duk wanda diyarsa tace za a ni masallaci kare halata sai dai kawai abin da zai ce mace ya shiga mai kyau tabbatar ta yi shiga ta musulunci ta sa hijabi ta rufe jikinta gaba ɗaya. su sai ce Allah ya kiyaye mun gani za mu zo mu gani nan gaba sai na umar allah ya kara masa yarda yana da wata mata atika zai san tana zuwa masallaci ita kuma sai ta nemi izini in ta nemi izini kuma ba da zai ce sai ce to shi kenan jiki saboda wannan hadisin na cewa kar a hana mata bayan allah zuwa masallaci mun gane to kaga wannan ya nuna mana babu laifi mace na iya zuwa masallaci masallacin juma'a ko masallacin idi ko masallacin roƙon ruwa ko masallacin salatul kusufi ko masallacin khamsus salawat duk za ta iya zuwa ke sallah ta koma gidanta amma in za ta zo sai ta nemi izini in ta nemi izini shi mai gida manzo Allah ya ce kar a hana su zuwa kar a ce ba za su je ba amma in za su je kuma wajibi ne a tabbatar da sun yi shiga irin ta musulunci Allah shirya da mu kawai wa haddasi an malikin annahu balagahu an busri ibn sa'id anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kala idan shahidat ihida kunna salatal isha naɗi ba ne. wannan hadisin Imam Malik shi ma ya ruwaito shi yace labari ya zo masa daga wa Busri ibn Sa'id labari ya zo masa daga Busri ibn Sa'id shi ma wannan ruwayar ta imam malik kunga ya kawo ta cewa labari ya zo mashi to amma ita ma wannan ruwayar imam muslim da imamun nasa'i duk sun sadar da ita da haka ta inganta ita ba a ciki manzan Allah sallallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah yake cewa idza shahida da kunna salatal isha idan ɗayan ku za ta halarci tana da nufin halartar sallar isha'i ai hudura salatiha ma'al jama'a bil masabil masjidi wa nahwi idan ɗayan ku na nufin zuwa masallaci don yin sallar isha'i a cikin jami'i da daddare kenan ko manzala ce falata masanna to wannan mata kada ta shafa turare ruwayar muslim ya ƙara da ƙablar zahab kamun ta tafi kamun ta tafi masallaci la'annahu sababin lilfitna saboda turare sa mace ta sanya turare in za ta fita yana jawo fitina sai manzo Allah ce to in za ta tafi to kar ta sanya turare mun gane ashe kun ga kenan wannan ya nuna cewa idan macen za ta je masallaci to kuma wajibi ne ke shiga kyakkyawa ta kuma kiyaye na dubba na fita din zuwa zuwa idan mace da na dubban fita in mace za ta fita yana da cikin na dubba idan mace za ta fita kar ta shafa turare kar ta shafa wani mai mai kamshi kar ta yi ado kar ta yi kwalliya wannan wajibi ne mace in za ta fita zuwa masallaci ko zuwa wani wuri ta haka mun gani akwai wani istinbadi da wasu malamai suka yi daga wannan hadisin wanda istinbadin yana da ban sha'awa kwarai da gaske suka ce zumunci mace ta je zumunci mustahabi ne ko wajibi zumuncin a zumunci wajibi ne wajibi ne mace ta zumunci da ‘yan uwanta ko ba haka ba zuwa masallacin nan wajibi ne ko mustahabi mustahabi ne domin ta tsaya gida ta sallah sallar ta yi to kaga zuwa masallaci mustahabi ne sai aka ce idan sun ce muku za su je kar ku hana su zuwa zumunci kuma wajibi ne in suka ce za mu je zumunci min ba da aula a nan a ce karku hana su haka ne da haka wannan kullum da ake cewa ba a san shi a musulunci ba daidai ba ne ba da a ƙasar hausa in aka shigar da mace tana amarya ita da mace ma da a ƙasar hausa ce ake hita uku take hita ta farko ranar da za a fito da ita daga gidan za a kai ta gidan miji kaga hita ta da yake ko? hita ta biyu a hita biyu ma suke cewa in ka shiga gidan bijin nan to ba ta hitowa kuma sai za a kai ta makabarta in ta mutu kenan to kaga wanda ai shi ne iyaka kulle to wani sai ga bai ba da dama a je zumunci bai ba da dama a je kaza bai ba wannan kuskure ne lokacin da matar ta ce maka za ta je zumunci gidan 'yar uwarta ka barci ta je amma ta yi ne ta yi shiga ta musulunci in za ta tafi haka malamai suke cewa har ma malaman tarbiyyar nan suna gaya mana cewa idan ta ce maka zan je gidan wanci a kan hanyar nan kuma ka san akwai gidan wanci su sai ka ce kima biya gidan wanci don ma baka ce haka ba sai an biya to gari ka sauke wata lodi ka ce to kina ma iya shiga gidan suwanci su kun wannan yana karantar da mu babu laifi mata sun iya zuwa masallaci amma in za su sai sharaɗi ne su shiga irin ta musulunci don haka ya zama wajibi ga mazaje da kuma iyaye idan yaya za su je masallaci to a tabbatar sun yi shiga irin ta musulunci a tabbatar sun yi shiga kyakkyawa irin ta musulunci ba su shafa turare ba ba su shafa wani mai mai kamshi ba ba su caɓa ado ba kuma idan an zo masallaci su yi ƙoƙari su ware su keɓe daga inda maza suke allah ya mu dace walaikun salam su mata a sun yi kuskure ne su kuma sun yi kuskure ai eh, wannan kuskure ne hmm. ita mace in tana da miji ba ta fita sai da izinin mijinta isi yin zunubi shine a kuskura sai dai sun da gida su ba da haƙuri su nemi afuwa to mace ya ce ya fi musu shi ke amma idan da yafe fi musu mace wannan laifi ne sun taka shari'a kala wa hadda su an malikin an yahya ibn sa'idin an atika binti zaid ibn amru ibn nufailin imra umar ibn khattabi annaha kalar ta sta'azin umar ibn khattabi ilal masjid fayaskutu ƙulu wallahi la janna, illa an tamna'ani fala yamna'aha imamu na maliku ya karɓo daga yahya ibn sa'id al-ansari an atika binti zaid ibn amr ibn nufail imra'ati umar ibn khattab yahya ibn sa'id ya karbo daga atika binti zaid binti zaid ibn amru ibn nufay sai aka ce imra'ata imra'ati umar ibn khattab mata sai na umar dan khattab shi mun gane a mata sai na umar dan khattab ita sai na umar ya aure ta ne bayan mijinta na farko shi ne abdullahi ibn siddiq a lokacin ya aure ta lokacin da ya rasu sai ta aure zaid ibn khattab wanda dan uwansa na umar ne aku umar shi kuma kun sani sai ya shahada a yakin yamama a can aka kashe shi shi zai din to bayan ya rasu ne sai sai na umar ya aure ta da haka asali matar ɗan uwansa ce a kashe shi a wurin jihadi sai sai na umar ya aure ta bayan an kashe sai na umar an ce ta aure abdullahi ɗan zubair shi ma abu ɗan zubairu kun san kashe shi kai? kuma da aka mazajen ta uku duka kashe su akai to ita atika take ba da labarin cewa ta kasance tana neman izinin sai na umar zuwa masallaci faya kutu sai ya shiru ce to mai gida zan je masallaci sai ya shiru me yasa yake yin shiru li'annahu kana yakrahu khurujaha lis-subh isha an ce bai san zuwa masallaci musamman sallar asuba da sallar isha kun sai na Umar yana da kishi an ce mutum ne mai kishi kwarai har ma wata rana manzon Allah ya zo yake ce mishi sai na Umar na shiga aljanna da na shiga aljanna sai na ga wani katon gida katon gida na ga wata mata tsaye bakin kowar gidan sai na tambaya ni ce wancan gidan na waye sai aka ce min gidan umar ne gidan sahabinka ne umar ya ce har ya je zai mutu zai ƙara matsa ta kowar gidan ce sai na tuna da kishinka sai na kaushi saboda matar shi ta aljanna tana nan wace sai sai na umar shi ya za Allah yau har kai zan ba kishin? to mutum ne mai kishi shi bai san tana zuwa masallaci fata ƙuli ita kuma ta ga ya shiru sai ta ce to na rantse da Allah la akhrujanna wala sai na ci illa an tamna'ani sai dai in kace ban kace ban zuwa in kace a to kuma zan zauna to ta san shi kuma Umar ba zai ci a ba <laughs> da haka fala Uha Umar bai hana ta da Allah yi khalifar hadis don kai saba ma wannan hadisun mun gane to wannan shi ne abin da ke faruwa gidan umar sai na umar yana ɗan jin shi bai jin daɗi dai haka take ita kuma sai ce alwala. wani lokaci ma an ce sai ta gan shi zaune kawai sai na alwala, ita ba sai ta zo ta fara alwallah so yana za ki ne wallah masallaci zai ji sai shiru ko za ka hana ne sai ya <laughs> shi sai na umar kun san allah ya masa wata baiwa mutum ne mai fushi amma duk fushinsa to alƙur'ani yana taka mashi wuri aka ce wa kana wa inda kitabin lashi umar alƙur'ani yana taka masa birki da ka kawo mai aya shikenan ka kawo mai hadisi shi kenan shi an gama akwai ɗansa abdullahi ɗan umar wata rana ya zo yana karanta wannan hadisin cewa manzan Allah ya ce kar a hana mata bayan Allah zuwa masallaci sai kawai cikin majalisin an ce wani ɗansa ne ma bilal sai ya ce arga ta malam matan nan fa ne yanzu ba irin na zamanin manzan Allah ba na zamanin manzan Allah suna da tsoron Allah in sun fita ma masallacin kawai za su ce za su shiga mai kyau amma yanzu wata mata na iya cewa za ta masallacin ta yi wani wuri za ta shiga mara kyau ya kenan sai ce ai iyakar bayani kenan kar a hana su kawai shi abin da ya karanta to aka ce yaron nan sai ya ce to mu gaskiya sai mun hana sai abdullahi umar ya ce mashi kai ni na ce manzon Allah ya ce kar a hana mata zuwa masallaci bayan Allah ne kai kuma yanzu ka zo kana cewa sai kun hana annabi ya ce kar a hana kai kuma ka ce sai ka hana to aka ce fasabbahu sabban shadidan sai ya gaya mai wata magana mai nauyi ya ce kuma ka rubuta daga yau har in mutu ban ƙare maka magana kuma aka ce har ya mutu bai ƙara tanka mashi ba saboda ya yi karin wannan hadisa shi yasa irin waɗannan hadisan in sun zo kaga ba wajibi bane ba ba musahabi bane ba in baka iyawa na, amma kar ka soki hadisin ko ka kawo wani tawili ka bar shi kawai a haka masu zuwa kawai ka bar su kai ba za ta je ko to da ku ta zama gida amma kar ka kawo wata magana mun na ai duk yadda zamani yake za ga magana Aisha nan zamanin ne wa وحدثني عن an malikin an yahya Ibn sa'id An-Amrata, Binta, Abdulrahman. an ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat law adraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ahadathan nisa'u lamana'ahunna almasajida kama muni'ahu nisa'u bani isra'il qala yahya ibn sa'id fa qultu li amrata aw muni'a bani nisa'u bani isra'il almasajid qalat na'am imamu na maliku ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa yahya ibn sa'id al'ansari shi kuma ya karɓo daga amrata binti abdurrahman kaga malaminsa anan mace ce amra binti abdurrahman ibn sa'ad ibn zurara al'ansariya al-madaniya tana daga cikin manyan tabi'ai ta rasu ma ba da kulle shekara ɗari ba ita kuma ta karbo daga malamanta ita ce Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa law adraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ahdasan nisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riski halin da mata suke a yau a lokacin da Aisha take magana shine suka ce minaqib والتجمل وقلة التسكر وتسوء كثير منهن إلى المناكر wai abinda manzan Allah daris gadin shine yadda mata suke shafa turare in za su fita a lokacin da Aisha take wannan magana da kuma caba ado da kuma takaitawa a wajen hijabinsu kun fahimta su ne abubuwan da mata suka nan waɗannan abubuwan duk zamanin manzan Allah ba a su mata ba su ba sun sanya turare ba su fi zamanin manzan Allah to yanzu sai zaman to sun fara sanya turare suna fita mata ba a san su da yin ado ba mace in za ta fita Allah cewa yi su ɓoye adansu Allah ya ce wala yubdi wala yubdi da zinata hunna har su bayyanar da adan su ɓoye wannan shi ne ƙa'idar fitan mace to sai aka sami inkilabi aka samu canjin yanayi sai aka waye gari ma da a ƙasar hausa ma mace ma ba ta fita sai in za ta waje ɗan wai ba ta yin ado sai in za ta fita a gida ba ta yin ado ta ga wannan aka siya aikin adon mace a gida aka san shi ba in za ta fita waje ba to sai aka waye gari ba ta yin adon ma sai za ta fita kayanta masu kyau na adam suna can ƙarƙashin akwati ba za ka karfi ba za a ranar juma'a za ta zo ba za a sanya su kowace rana ma za ta zo ba za a sanya su ba amma dai yadda da ka ta yi wanka ta ɗauko su to yaro ba sai ka je na cewa mama ina za ki saboda shi ma yaron ya san ƙwalwashi ta san cewa ba a yin ado sai za a fita ba haka muke ba ga wannan kuskure to sai aisha take cewa da manzon Allah ya ga wannan yanayin a ahunnal masajid da ya hana su zuwa masallaci kama muni'ahu nisa'u bani isra'il kamar yadda aka hana matan bani isra'il zuwa masallaci qala yahya ibn sa'id sai yahya ibn sa'id almajiran aisha sai almajirin ita amra ne sai ya ce faƙultu li amrata sai na ce mai ita amra awon muni a nisa'u bani isra'il almasajid shin an hana matan bani isra'ila masallaci ne ƙalin na'am sai ta ce yi an hana su to ita ake amurata ina ta san an hana su Ibin hajjarin ya ce yutamalu an amrata an amrata talaqqat zalika an aisha akwai wani ita amrata ta ji wannan daga wajen aisha ne wa yutamalu an gairiha tana yawa kuma ta ji ne a wajen wata mun fahimta wannan shine ita abinda aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda take cewa cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riski mata a zamaninta yadda suke to da ya hana su zuwa masallaci to idan aisha ta faɗi wannan maganar a wancan zamani ba fi shekara ɗari da mutuwar manzan Allah ba me za ka ce a wannan zamanin shekara dubu da barin manzan Allah duniya nam aka ga lokacin neman abubuwan bannan suka bayyana shafa turare ɗin da mai mai ƙamshi da yin shiga mara kyau ta yi masallaci kai buɗe gashi buɗe a zo masallacin kuma a tiyan abubuwan da bai dace ba lokacin ta hajjid yaran zo masallaci su ta ba da matsala in ba dauki matakai sosai ba a zo a yi ta waya a zo a yi ta hoto a masallaci wai ko kuma a yi fada a yi mahaɗa da waɗansu samari ko wani abu kamar haka nan da kuma masallaci sai ya kuma an ce duk waɗannan abubuwan sun sanya a ce a hana su zuwa masallaci da yawa daga cikin malamai suka ce ita kanta aisha ai lam tusarri bil ta hana cewa ce da manzan Allah ya gani da ya hana kaga wace da fawar ya hana kenan manzan Allah to tunda ya mutu bai hana ba hukuncin yana da shi yasa ko ita a zamanin nata bata fata fatuwar cewa a hana mata zuwa masallaci ba kuma ko a nan bata fito fili ta ce a hana ba domin maganar ta bata sarraha cewa a hana ba cewa ce da manzan Allah ya riski mata a yau ya ga abubuwan da suke da ya hana su zuwa masallaci kaga bai ba inda ta ce a hana mun gane duk da cewa a maganar ta abinda za ka iya fahimta annaha taran man'a kamar ta fahimci ɗin a hana amma duk da haka nan dai ba ta fito fili ta ce a hana ba sannan malamai suke cewa faƙad alimallahu subhanahu ma sayuhdithna fama auha ila nabihi biman ihinna ولو كان ما أحدثنا يستلزم منؤهن من المساجد لكان منؤهن من غيرها كالأسواق أولى وأيضا فالأحاديث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تأيّل المنء فليكن لمن أحدثنا والأولى أن ينزل إلى ما يخشى منه الفساد fa ni li isharatihi sallallahu alaihi wasallama ila zalika biman ittadayyub wazina wa kazalika taqyid bil layli ala riwayati marra waɗannan manganin suna da kyau zurkani yake cewa wani dalili na biyu wanda zai sanya ba zai sanya mu hana mata zuwa masallaci ba yanzu shi idan ka ce saboda suna yin ado suna tsare suna kaza suna kaza a hana zuwa masallaci to in kawo haka ne ku sai dai a hana zuwa ko'ina ko ba haka ba inda an ce in sun yi ado kar su zo masallaci to in sun yi ado kar su je kasuwa shi ya fi cancanta ba ka hana saboda nan masallaci ibada za zo kasuwa kuma ciniki za su to kaga idan ka ce a hana su zuwa masallaci saboda suna ado to sai dai yanzu ba ta wakata ko ba a hana su zuwa ko ina in sun yi ada kun fahimci wannan su ka ko babu wanda ya ce a hana zuwa kasuwa sannan bai kamata a yi musu kudin gora ba yadda suke adan suke kaza akwai bayan Allah wanda su kuma ba sa yi to bai kamata wannan ba kuskuren da suke yi ya sanya a ce a hana wanda ba sa yin kuskura mun gane da haka sai ce abinda da ya fi dacewa shi ne ƙoƙari za a yi a hana abinda suke na kuskure in sun zo masallacin shi ne mafita kawai a yi ƙoƙari wannan kuma ƙoƙarin kaga daga gida zai fara miji matashi ta ce za ta masallaci ce to ba za ki tafi ba sai kin shiga mai kyau kaga ya ce makatun a gida ya yi kontrolin wani abu yara ma a tabbatar sun yi shiga mai kyau lokacin da za su towa masallaci kaga dai an rage wani abu yanzu idan an zo masallaci su kuma sai a tabbatar an sa ido ba za su yi wani abu wanda bai dace ba ta hanyar 'yan agaji tunda yanzu muna da 'yan agaji mata kaga sai ya shiga sai su tabbatar an yi abun da dai da aka ɗauki irin wannan matakan shi ne ya kamata a ɗauka a gyara yanayin ba a ce a hana ba Allah ta'ala ya shirin da mu to wannan babin shi ma ya ƙare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi kitabul qur'an insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne Allah shi ba mu lada kuskuren mu kuma Allah shi mu afuwa shi yafi mana da a kira sallah